Dobrodošli, moje ime je Majevu i vi slušate podcast mojih kolumni. Nadam se da ćete uživati. Koliko ste ponekad iznenađeni nemogućnošću da se nosite sa određenim ljudima i situacijama, jednako kao pre godinu dana, pet godina ili više – Taj osjećaj koji vremenom dobijate neprocenjiv je. Napokon, tu je smirenost, vidite jasnije, znate šta možete i šta ne želite. Znate sve. I ne morate nikome davati objašnjenje i lekcije. Život sam deli lekcije, na ovaj ili onaj način. Drama nikada nije rešenje. Ljudi koji su problematični lako su prepoznatljivi, ukoliko ste vi na svojoj razini svesni sebe. Ukoliko niste, tu nastaje problem. Problem nikada nije u tome šta će biti ishod sa takvim relacijama već zašto je to vama potrebno? Zašto se nalazite u takvom odnosu? Šta je to što vas navodi da vas okružuju ljudi koji donose nemir, probleme, razmirice, koji vas gledaju kao da ste pali sa Marsa i ne mogu da shvate zašto se bavite određenim stvarima ili jednostavno ne želite da lažirate svoj život, već da ga živite slobodno i svesno, lako. Nije vaš problem ako neko ne ume da se izbori sa svojim porocima, lošim mislima, negativnim stavovima, uverenjem. Ne. Vaše je da reagujete ukoliko ta osoba počne da utiče na vas. I zapamtite, što jednostavnije živite, to lakše i iskrenije ljudi u vaš život dolaze. Sve ostalo je trošenje vremena. Upravo ste oslušali podcast i ako želite više sadržaja posjetite majavu.com stranicu. Do sledećeg slušanja, pozdravljam vas!